Ah, as novinha da zona leste é maior vodão as novinha da zona sul. É maior vodão as novinha da Zona Norte. É maior vodão as novinha lá da Baixada. É maior vodão. é maior vodão. Olha pra, olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão no chão. Vai com, vai com o rabetão. Vai com o rabetão no chão. Vai com, vai com o rabetão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabitão no chão. Vai, vai, vai, senta. Senta, senta. Uh, vai, senta. Uh, uh, senta, senta. Uh, vai, senta. Senta, senta. Uh, vai, senta. Uh, senta, senta. Senta. Olha pra, olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabitão no chão. Vai com, vai com o rabitão. Vai com o rabitão no chão. Vai com, vai com o rabitão. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. <laughs> é, mané. Então você quer mostrar que é o melhor, né? <laughs> Tadinho. Tá se empolgando, é? Então se prepare e não corre. DJ Vitor Falcão. As novinha da Zona Leste é maior vodão, as novinha da Zona Sul. É maior vodão as novinha da Zona Norte. É maior vodão as novinha lá da Baixada. É maior vodão, é maior vodão. Olha pra, olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabitão no chão. Vai com, vai com o rabitão. Vai com o rabitão no chão. Vai com, vai com o rabitão. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabetão no chão. Vai, vai, vai, senta. Senta, senta. Uh, vai, senta. Uh, uh, senta, senta. Uh, vai, senta. Senta, senta. Uh, vai, senta. Uh, senta, senta. Senta olha pra, olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão no chão, vai com, vai com o rabetão, vai com o rabetão no chão, vai com, vai com o rabetão, vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. <laughs>